kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu mukije mwebwe mwese muri kumwumviriza radiyo isanganiro ndabahe n'ikaze mu kiganiro kansonga no kamenya uyu munsi turabira hamwe indwara ya kanseri byinshi kuri iyo ndwara tukabisigurirwa na muganga Etienne Yonzima arongoye umugambi wo kurwanya indwara zitandukira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu onera muco akaba yije nabateguriye kino kiganiro ndongeye kubaha ikaze mu gutangura kino kiganiro muganga Etienne Niyonzima aradusigurira indwara ya kanseri ingene imeze indwara ya kanseri ni indwara ifata ibihimba byose by'umubiri irashobora gufata ibihimba byose by'umubiri igafatira ah, muri bijya twita reserure eh, reserure ni novuga ko ari uh, gato kagize ibihimba by'umubiri na mirongo ine n'umwe eh, hanyuma muri uwo mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani byagaragaye ko habonetse abagwayi bashasha bagwaye iyo ndwara ya kanseri bashika ku bihumbi umunani n'amajana atandatu na mirongo umunani na babiri ni ukuvuga dufatiye hamwe mu mwaka ushize abantu bashika ibihumbi bitandatu n'amajana indwi na mirongo icyenda na babiri bahitanwe n'iyo ndwara ya kanseri nk'uko muganga Etienne niyonzima abandanya kutuyagira ngo ububabare burenze budasa n'ubundi bubabare bw'izindi ndwara canke kugira ikivyimba ku gice c'umubiri kanaka nivyo bimenyetso ngusanga ku mugwayi yafashwe na cancer nta bimenyetso budasanzwe kunywa itabi canke inzoga ni bimwe mu bituma umuntu ashobora kugwara kanseri muganga Etienne Yonzima arabandanya kubisigura Indwara ya kanseri irashobora kuva ku muryango heredite urashobora kuva ku bantu banywa itabi urashobora kuva ku kunywa inzoga cyane cyane iyi kanseri ifatira mu muhogo muri esitoma n'ibindi bice mu gitigu ashobora kuva no kuri environoma bivanye n'ingene abantu babayeho e, imyuka mibi hariho e, ibyigwa byagiye birerekana hamwe basanze abantu barwaye indwara zo mu mahaha basanze abashika mirongo itanu ku ijana mu bihugu bimwe basanze batanywa itabi barondeye basanze bishobora kuba biva tutuca dufatira muri rusange ngo tuvuge ngo abagenda bose n'abagabo benshi bose bategerezwa kurwara iyo ndwara irashobora no kuva rero ku bindi nko gufungura ibyamwa bike hamwe n'abijya bindi bita amaregime ngiyo biketse kwa muganga ku murwayi afite indwara ya kanseri ngo hariho ibipimo bikoregwa muri laboratoire bagatwara nk'igice cy'umubiri babaze bakaraba ko harimo kanseri iyo umurwayi twiketse ko icyo kibyimba afise canke aho hantu twiketse ko hashobora kuba hari iyo ndwara ya kanseri barafata iyo umuganga yahabaze baraturungikira eshantiyo bakayirungika mu bitaro bipima bagapima bakaraba ko hariho iyo ndwara ya kanseri yoba ariyo ibyo rero tubigira ku makanseri yose si kanseri y'ibere si kanseri eh, y'igitereko ibyo byo babipima mu makanseri yose barafata icyo gipimo bakakijyana muri laboratwari bagapima bakaraba ko muri ico gice baravyemwo biketsemwo ko hadashobora kuba harimo iyo ndwara ya kanseri ibitigiri ngo bikerekana ko abakenyezi aribo bazi imbere mu kurwara ni kanseri eh, ifatira mu bihimba by'irondoka by'abashingantahe ni ukuvuga eh, ibyo bita prostate kanseri igira kane ni kanseri y'ibere hanyuma kanseri ikurikira ni uvuga igira gatanu mu burundi ni kanseri muhogo kanseri ngo ivugwa mu buryo butandukanye barabye ryari umurwayi aje kuyivuriza ko canke ingene ikibyimba kimaze gukwiragira ku bice bitandukanye by'umubiri muganga Etienne nzima arabisigura kanseri imenyekanye hakiri kare barashobora kubaga icyo gice cagwaye bakagikurako kanseri irashobora kuvugwa bakoresheje kubaga icyo gice kigwaye bakagikura ni ukuvuga kanseri barashobora kuyi kuyivura bakoresheje imiti imiti imiti ijya abantu banywa bamira kanseri barashobora kuyivura bakoresheje imishwarara ijya bita radiotherapy mugabo kugira ngo umurwayi avugwe ayikire bisaba yuko aba yabimenye hakiri kare akaza kwivuza hakiri kare hanyuma akipimisha iyo ndwara itarafata ibindi bihimba by'umubiri iyo bimaze kugaragara yuko uyu murwayi badashobora kumuvura ngo akire hariho imiti bamuha akabandanya afata kugira ngo bagabanye ubumara bw'iyo ndwara bakabandanya rero bakurikirana uwo murwayi uwo murwayi eh, naho idakira bayimarana igihe kitari gito bariko baramuvuza iyo miti kandi agashobora kuyimarana igihe atashoboye kumara ativuje ngo igihe umurwayi ativurire neza ingwara ya kanseri ngo birafise ingaruka zidasanzwe nko kwitaba imana mu mwanya muto kanseri ingaruka eh, ziriho nuko iyo iyo ndwara itamenyekanye hakiri kare ngo umuntu ayivuze hakiri kare ingaruka nuko ica ikwira ica ifata ibindi bisata by'umubiri kandi imaze gufata ibindi bisata by'umubiri ica igorana kuvura ni ukuvuga kuyibaga biragorana eh, kuyivura by'ukuri biragorana no kuvuga yuko eh, umuntu arashobora guca yitaba imana eh, mu mwanya eh, muto kwisuzumisha kare igihe ubonye ikibyimba canke abakenyezi bakagerageza kwikorakora ku monkwa ngo kugira bumvirize kata kivyimba ni bimwe mu by'umuntu yokora mu ntumbero yo kwirinda kugwara kanseri kugira umuntu yirinde nuko dukwiye kwisuzumisha kenshi kuntu umuntu yoyirinda byihuta kugira ngo ntashobora yikingire nuko umuntu yokwirinda kunywa inzoga tugahamagarira rero eh, kandi ubugira kandi eh, bajya abantu basanzwe bagendana n'abagabo benshi kwipima kwipimisha kwipimisha bakagira bakipimisha kenshi gashoboka kugira ngo birinde iyo ndwara hanyuma ikindi kintu duhamagarira abantu nk'abakenyezi ni ukuja barikorakora ku mabere baba bumvise akantu kabateye amakenga bakagenda kuraba umuganga akamuha impanuro siporo si ukwiruka gusa ngo umuntu ngo agire ngo marato mugabo n'iyo umuntu ariko arakora ibikorwa by'inguvu aba ariko aragira imyimenyerezo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo hakaba hari ibikorwa bimaze gutangura kugira bagwanye indwara ya kanseri nkurucanco rw'iyo ndwara ku bakenyezi amazi rutekanijwe kuronswa mu gihugu cyose mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu harabayeho gushiraho igisata cyo kugwanya iyo ngwara ya kanseri cyo twokwita service hanyuma kandi harakozwe n'icigwa icyo no kwita ah, mission impact muri bimwe bimwe icyo cigwa cyatanze carasaba yuko bobaho urucanco ngo rucanco rwaratangujwe ubu unya ruramaze gutangwa mu ntara zibiri zo mu gihugu cyane cyane ku bijyanye no kurwanya indwara ya kanseri yo mu gitereko urwo rucanco rwaramaze gutangwa ubu turi mu mugambi w'ingene urwo rucanco rushobora gutangwa mu gihugu cyose hanyuma mu bindi turiko turakora turiko turaraba ukuntu twogira icyo no twogira gusuzuma tukagira ico no kwita depistage precoce ku bakenyezi kugira turabe ko twogwanya iyo ngwara ya kanseri yo mu gitereko hanyuma ah, mu migambi iri imbere twifuza yuko twogira Ah, ikigo cyo kuvura iyo ndwara ya kanseri cyo no kwita eh, centre do cancerologie ikigo cya kanseri eh, duheruka kujya kurahura ubwenge mu bindi bihugu mu gihugu cya kenya twarabonye aho abandi bagejeje eh, kuraba ko twushitsa aho abo bandi bagenzi bacu bo mu karere karere k'ubuseruko bageze natwe dushikira iyo ntambwe bageze icyo dusaba kuri iyi ndwara ya kanseri twogisaba no ku ndwara zose izo twita indwara zitandukira mu bisanzwe umuntu ariko araraba umurindi wo kuzigwanya ntushemeye cyane eh, nk'umurindi w'izindi ndwara dusanzwe tumenyereye umugera wa sida eh, indwara ya malariya indwara eh, y'igituntu n'izindi turabona ko oh, yaba abafasha uburundi ziritaweho cyane mugabo izo ndwara eh, zitandukira harimo n'iyo ndwara ya kanseri nosaba ko yakadusigurira ku bijanye n'ingwara ya cancer Ornera Muco akabarije nabateguriye kino kiganiro ndabasezeye naho gutaha